Geopod Norge alt om geocaching. Ja, da er vi endelig i gang med episode én av Geopod Norge. Og dette har vi venta lenge på. Vi har eh, googla og undersøkt og maila rundt forbi. Og endelig kan vi sette oss ned og ehm, starte da med denne første episoden. Så dette blir fryktelig spennende å se hos det barker i vei. Eh, håper eh, det blir en del eh, respons. Vi er veldig åpne for ris og ros og tilbakemeldinger. Det er vi veldig avhengig av å, å få utover. Så Jonny, denne første episoden, hva skal vi prate om i dag? I dag har vi eh, planer om å høre litt eh, fra et event som du har vært på, Irene, med noen dansker. Og eh, vi skal også ha et lite cash-utlegg. Jeg skal ta en liten tur ut og se om jeg kan finne en plass hvor jeg kan få lagt fra meg en cache. I tillegg til det så har vi også eh, en konkurranse på gang. Så eh, følg med, så eh, kan du vinne fin premie. Ja, Janne, hva driver du på med nå, da? Nå holder jeg på å preppe til et cash-utlegg. Wow, cash-utlegg, det er ja, ja. Skal ut og kikke litt. Det er litt seint på kvelden, men jeg klarer å holde meg unna. Jeg må ut litt. Og eh, da har jeg fått putta en del ting oppi cashesekken min her. Jeg har med meg litt hyssing, eh, jeg har med meg en saks, jeg har med litt forskjellige catchebokser i både ja, liten til eh, ekstra liten størrelse. Og ja, de er jo litt stilige òg, da. Ehm, F.eks. jeg har en sånn type som casjestein, hvor du kan putte en liten, liten lapp inni under steinen. Jeg har eh, noen mindre bokser, som sånn standardbokser. Jeg har pettrør. Og det ene er jo litt spesielt. Den fikk jeg i en eh, cashebursdag. Og så den tenkte jeg skulle legge ut. Den er jo fint pynta med litt sånn bursdags... Eh, pettrør som er pynta fint med sånn bursdagstråd eh, rundt, for å kalle det det. <laughs> og så har jeg en pose, her med litt sånn andre typer casher, f.eks. en tomatcashe, jeg har et bringebærcashe og så litt andre typer. Så. og litt ekstra logger. Så da, da, har jeg liksom litt å velge mellom når jeg kommer hen til stedet som jeg har sett på. Eh, problemet er jo det at eh, hvis du er rundt om i byen og sånne ting som det, eller nær sentrum, så er det vanskelig å få lagt ut en cashe. For det, du skal jo ha en så og så lang avstand fra hver cashe. Men jeg tror jeg har funnet en grei plass hvor du kan være mulig å få lagt ut. Jeg er litt spent når jeg kommer hen der om jeg kan, kan få putta inn en cash akkurat der jeg tror han kan ligge. Det kan jo være det ligger en blå cash der fra før, og da får jeg ikke lov å legge den ut der. Nei, det er så nå, se, ja, så nå får vi se når jeg kommer henover. Spennende. Det må vi holde oss oppdatert på. Ja, ja, ja. Så tar jeg turen henover. Ja, ja. Hva er det du tenker på da når du eh, legger ut? Tenker du på favorittpoeng du får, eller tenker du på opplevelsen du gir casherne? Du, egentlig så er det litt opp og ned. For det, det er jo noen som eh, er veldig FDF-jegere her i byen. Så eh, hvis de kan få ut en del cash her, så er de bare kjempefornøyd. Nå hørte jeg faktisk akkurat at det var et eh, utlegg ikke så langt <laughs> unna der jeg var. Så det, det var jo litt artig at det kom ut nesten samtidig. Ja. Men da ble det ikke noe med. Men uh, i denne anledninga her så eh, har, tror jeg det kommer til å bli den uh, eh, cashen jeg fikk. Og jeg kan ikke skrive litt om den, sånn til den personen som la ut, eller som ga den til meg, uh, vil synes det er litt moro å se at den er i bruk. Ja, ikke sant. Ja, men dette høres bra ut, Jonny. Da gleder vi oss til fortsettelsen. Ja. Mm. Da blir det bare preppe her og gjøre meg klar. Ja, gjør det. Da begynner vi med cashen her. Ikke langt unna nå. Det er begynnelsen av februar her i Kristiansand. Eh, og da er jeg oppe med Og da har jeg funnet plassen hvor jeg skal ha det sånn omtrent. Eh, men det er litt forskjellige steder hvor jeg kan legge ut cashen, så jeg tror jeg må kikke litt rundt her. Vi har en busko bl.a. Vi har ja, vi har en stolpe som jeg kan putte på. Litt. Og eh, Kanskje jeg skal ta og legge ut en cashestein her. En cashestein er jo ganske artig. Så eh, jeg lurer på om jeg skal ta og gjøre det, faktisk. For plassen som er her, det er ikke så langt unna Ja, det er faktisk et steinkast unna butikkene, så kanskje jeg kunne kalt cashen for det. Og så legge ut en liten cashestein. Det tror jeg tar over for denne gangen. Så får vi bare se her. Skal vi se, Nå må jeg ta så plotte litt inn på mobilen her om eh, koordinatene blir greie på meg koordinatene. Ja, sånn. Da har jeg lagt den inn én gang, og så prøver jeg å legge den inn jeg legger den inn to eller tre ganger. Så jeg er sikker på at det blir sånn omtrent riktig koordinat. Så jeg prøver én gang til. her, skal vi se. Sånn. Og da hadde vi lagt inn koordinatene på nytt, og de ble jo nesten helt like. Så det, det tror jeg er lov. Det som gjenstår nå, det er jo egentlig å ta turen eh, hjemom og så skrive om cashen. Og i tillegg til å få levert den inn og se om den blir godkjent eller ikke. Så får vi se om den blir godkjent. Ja, du får ha lykke til med godkjenninga, Jonny. Ja, takk for det. Det kan jo være det ligger en, eh, en eh, mystery cache her som, som, ligger i veien. Så det vet en ikke før en sender den inn. Men ja, ja det pleier å gå greit. Det er ikke så mange blå i Kristiansand, heldigvis, sånn sett. da. <laughs> Selv om det er veldig, det er veldig gøy med blå. Det er det. Da mister jeg helt opp. Ja, du er, du er løst en del der. Ja, men det har du òg. Jo, jo. Men, eh, Noen ganger hjelper, hjelper, det faktisk å samarbeide med han. Gode venner, gå på eventer og sånt. Det er helt opp. Jo, men da tror jeg jeg tar turen hjemover igjen så var det moro å være med deg på utlegg. Ja, takk for det. Så snakkes vi. Eh. Da er jeg på vei hjemover, og da kommer jeg til å tenke på Irene, du har jo vært ute på event. Ja, jeg var på et event jeg og sønnen min sov i. Vi var på et event eh, i ja, når tid var det? Det var i november. Eh, danskene kommer igjen på Rådhuskaia i Oslo. Men du, før vi begynner, hva er egentlig et event for noe? Et event, det er eh, en samling som blir eh, utlyst eh, i god tid før selve samlinga er. Der folk kan komme og treffes. Og et, eh, deltar du på et event og logger det som at du har deltatt, så telles det som et funn da, på lista di. Eventene er åpne for alle og er så hyggelige å være på event, så det anbefales eh, virkelig. Det hørtes jo veldig spennende ut. Men hvem er det som har eh, arrangert dette eventet? Det var fire dansker. Han ene heter Brikok. Og så er det erhansen, pch.dk og holm.dk. Dette må vi høre mer om, Irene. Ja, jeg hadde med opptakeren, så det kan vi høre på. Da snur vi film. Yes. Da er vi klare for event, jeg og Sovi. Er du klar, Sovi? Ja. Det skal være et event eh, på Rådhuskaia i Oslo danskene kommer igjen. Har du øvd deg på dansk, da? Eh, litt. Kan du nok på dansk? Eh, litt. si en ting, da. Eh, jeg kom fra Danmark. <laughs> ja. ja, det var bra. Vi har eh, gjort klar eh, Sove sin eh, første TB. Det er en skihopper. Hvorfor er det en skihopper, da? Fordi det er den sporten jeg driver med. Ja. Det blir bra. Får vi se om noen vil oppdage den, da. Det er eh, fint vær i dag. Det er sol og herlig. Litt kaldt, men. Fryser du? Eh, nei, jeg fryser inni. Men det er litt kaldt. Ja, det er litt kaldt. Ja, ja. Nei, men da får jeg se om jeg ser noen dansker da, snart. Ja. Ha det. Ja. Velkommen til Norge. Takk. Mange takk. Dere har vært der lenge? Fem, fem timer i dag. Fem timer i dag. Ja. Så tar vi hjem til Danmark igjen. Det var det for å cashe? Ja, både og. Lige for å se i byen, og for å finne, finne, finne, noen, noen casher i, i, Oslo. Har dere funnet noen casher? 18, tror jeg. 19. Ja. Litt forskjellige, eller? Ja, ja. Jeg har vært her før. Jeg var her for et år siden og geocachet. Jeg fant de 18, og så har vi funnet vi har, Hva har vi? 15, 25. Typer, ikke? Mm. Jo. Både Earthcache og Where, virtuel. Nej, where to ikke? Nej. Nej. Virtuel. ja. Multitraditionel. Mm. ja. <laughs> Ah. Og nå er det veien hjem, eller? Er det Veien hjem det er lige om en halv time. Så seiler færgen. Så vi sier snart eh, farvel. På gensyn. Mm. Kan jeg bare spørre sånn raskt, Hva har dere i cashesekken? Er det noe spesielt verktøy dere alltid har med på cashetur? Kulpen. Ja, det er essensielt. GPS. Ja. her eh, er det et eh, kort og litt magneter og litt ståltråd. Litt tau. Ja. Det blir vel ofte sånn det som er i lomma, at en bruker eh, ja. Lommelykt, ja. Ja. Ekspert. Eh, Alltid beredt. Han er også altså speider. Speider, ja. <laughs> Det er jo litt urettferdig. Ja. <laughs> Men eh, i Danmark, da? Er det bra å cashe i Danmark? Ja, det syns vi. Har dere selv lagt ut noen casher i Danmark? Ja, 130, tror jeg. Så dere anbefaler nordmenn å dra til Danmark? Unnskyld, det fikk jeg Dere anbefaler norske cashere å komme til Danmark? Selvfølgelig. Ja. <laughs> Er det forskjell på danske og norske casher? Beholder det hint? Nei, det tror jeg ikke. Det er forskjell på, på øh, terreng. Det som I, I rater som en treer, det, det, er kanskje høyere ved oss. Ikke? Ja, fordi I er vant til bjerger, og I er vant til mange ting. Det har vi ikke øh, i Danmark. I hvert fall i bjergområdet. Ja. Der, der, er terreng. Ja. Det er kan sagtens finde mange femmer i Danmark. Selv om <clears throat> de måske ikke er så svære som å gå opp. på toppen Men efter danske forhold er de nok femmer. Ja. Altså, vi har jo nok en T4 i dag, og det var der heller ikke. Nei, <laughs> Nej det var bare lige. Ja. Ja. Ja, jeg har vært sjøl i Danmark og casha. Jeg tror det var en femmer. Det var under ei bru. Du måtte ha en stige opp. Og... Ah, ja. I København? Nei, i nærheten av Aalborg. Eh, um, OK. okay. Mm. Ah, og ved, ved, ved broen Nei, ikke, ikke den store. Det var litt utafor Aalborg. Okay. Eh, ja. Jeg husker ikke navnet. I Danmark er det mange C5-kasser hvor de er i toppen av en lyktepæl. Og til å starte med så skulle du ha en stang der var fem meter. Nå, så skulle du ha ti meter, og nå er de oppe i 15 eh, meter. En stang med i bilen for å kunne nå det opp. Ja. Ja, ja. Sånn eh, teleskopstang, da. Ja, just presis. Ja. Og en stige også. Ja vanskelig, da. Ja. Ja. en lille gummibåd måske. Helst en gummibåd. Altså. Ja. Ja, Det der med, at uh, geocaching er gratis, det, Nej. det er ikke... Uh, det koster pengene. Har du lyst til å utdype det mer, eller? Du, har du lyst til å si mer om det? Du har øh, brukt mange penger på Ja, men det har jo brukt rigtig mange penger på utstyr. Øh, lygter, stier, våddragter og øh, Jamen alt muligt. Også, også denne her tur. Selvfølgelig, selvfølgelig har vi oplevet meget i Oslo på de fem timer, men vi har fundet under 20 kasser, og vi har brugt mange penge for at komme herop, være her i 5-6 timer, og så tager vi hjem igen. Og det er simpelthen bare for at komme til Oslo. Så, men det har været dejligt heroppe. Helt sikkert. Mm. Kommer gerne igen til sommer. Ja. Mm. Ja, kanskje vi snakkes. Så kan vi lave event igen. Ja, ja. ja men øh, takk ja, Da har vi kommet fram til konkurransen vår. Og eh, Jonny, hva går den ut på? Vi har eh, prøvd å gjøre konkurransen så enkel som mulig, så så mange som mulig kan bli med på den. Vi har eh, oppretta en Facebook-side som heter Geopod Norge. Hvis du går inn på den sida der, så har vi lagt ut en uh, lite skriv om uh, konkurransen. Det eneste du trenger å gjøre, det er altså å skrive ja under den. Da du skrevet ja, så er du med i konkurransen. Ta også Kikk litt lenger opp på Facebook-sida vår. Der kan du trykke 'like'. Da blir du oppdatert på uh, våre fremtidige konkurranser og uh, podkaster, og eventuelt annet. Når det gjelder premier, så har vi noen flotte premier. Vi har for f.eks. Eh, noe som det er kaldt, vi har eh, en penn som du kan bruke, sånn at du slipper å ta av vottene, så du kan bruke mobilen. Og det er jo veldig praktisk. Den eh, har vi lagt med. Vi har lagt med en klar til utlegg-cashe. så har vi også lagt med en av våre egne Geopod Norge-penner. Og de finnes det faktisk bare 31 stykker i hele verden. Og de er lagd også opp i forskjellige cashefarger. F.eks. vi har rød, som er eventfarge. Vi har jo grønn, som er standard cashe. Og så har vi blå, som er mystery cashefarge. Så det er det du kom inn denne gangen. Så eh, hopp inn på vår Facebook-side, så får dere ha lykke til. Da har vi kommet til slutten av denne sendinga. Men eh, Irene, hva skal vi snakke om eh, neste gang? I neste sending så er eh, du, Jonny, ute på en cashetur. Og du har fått eh, et intervju med CO-en e til den cashen som du tok. Og vi kommer til å snakke litt om multicasher. Eh, men jeg vil ta lite, en liten snakking om hva vi har i sekken vår. Og så har jeg tatt en First to Find. Dere tok opp Eh, lydopptakeren og laga et lite innslag. Så det blir eh, en sending med litt av hvert. Og de som liker konkurranser, vi har også med konkurranse i neste sending. Så eh, til neste gang så vil vi bare si happy, happy cashing.